Alzheimerra dutenentzat zentro bat edo elbarritu handientzat eh, zentro berezitua, aterabideak izan ditzakela itsasuko lani barta etxeak iduritzen zaio Silvian Alo diputatuari. Langilei, txosten bat aurkezteko galdegin dietek nam Frantzia mailako osasunkutsako arduradunek, baina diputatuaren erranetan arduradunei dagokia horren egitea eta ez langilei. Borondate falta salatzen du osasun arloko arduradunen handik, Silvian Alo. Politik, je parle du niveau des structures tel l'ARS, l'UGCAM dépendant effectivement étant un satellite de l'ARS, je pense qu'il y a des possibilités de faire en sorte de faire des appels à projets, d'autant que, là je répète euh, ce qu'on m'a dit, que des appels Berrogeita lau langileek mobilizaturik segitzen dute, ondoan muntatu duten oialetxan izenpedurak bilduz. Irumilako bat izenpedura badituzte orain arte. Baina moralki gero eta zailagoa dela aitortu digu Sandrine Duperron CGTko langileen ordezkariak. Disons que ça fait un an qu'on bataille et qu'on se mobilise, mais c'est vrai qu'à bout d'un moment ça devient quand même assez dur psychologiquement, euh, voilà, de ne pas savoir ce qu'on va devenir. C'est vrai qu'on a besoin de savoir euh, autant sur le plan personnel que professionnel, euh, pour avancer derrière. Eta elgarretaratze denboran bisita berezi bat ere ukan dute, laniben hartatua izan den emazte esar bat egon baita haiekin bere elkartasuna adierazteko. Maite eta Ameli. Eh ben, moi je viens euh, sauver là un coin de vie qui est très important pour le coin, pour euh, les personnages du coin. On se refait une santé, hein, Amachi Ah oui, on est très bien ici. Ostiraluntan bilkura bat izanen da lekuko autetxi itsasuta kanboko auzape Silvian Alo diputatu eta AEGES eskualdeko osasun agentziaren artean.